Tak toto boli slova, ktoré svojho času napísal Jozef Pavlovič a po tých 52 rokoch na tej aktuálnosti v podstate nič nestratili, aj keď teda, no, keď sa človek pozrie niekedy okolo seba, nemusí si pesničku tohto typu spievať každý deň, že je krásne čaro, krásne na svete, ale dnes zaznela, aby nám uviedla aktuálnu verziu relácie Hudobný host s dátumom 18. november 2025. K tomu stretnutiu nášmu došlo iba nedávno, 22. októbra, pred koncertom e, môjho hudobného krstného otca Vaška Neckářa, kam si to zamieril z nedalekého zvolena aj Marian Kološta ako som sa už e, dozvedel, v minulosti aktívny hudobník, autor, no a podľa ďalších dostupných informácií pracoval aj ako vedúci z Volenského domu kultúry, divadelného súboru. Tie aktivity, aktivity sa točili, ak to teda mám dobre zmapované, aj okolo futbalu, párnych rušňov, takže tém by sa našlo určite viac ako dosť. Čo je ale hlavné pre tento blok slova o hudby, tak významnú úlohu v jeho živote zohrala muzika. A keďže slovo dalo slovo, ktoré správny chlap dodrží. On ho naplňa tým, že teraz sedí tu so mnou v štúdiu a ja mu teda želám aj pekné popoludne, pán Kološta, vitajte. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem, že ste prišli. No a aby sme sa ešte nevzdialili veľmi od tej úvodnej pesničky, to bola pieseň Do vetra s hudbou Aliho Brezovského, ktorú naspieval, môžem povedať, že váš kamarát? Áno, áno, áno. Vlado Oravec. Áno. Ktorý nie je medzi nami už 41 rokov, ako to uplynulo strašne. No, E, myslím si, že e, viacero poslucháčov, hlavne tých e, skôr narodených, skôr narodených no, bude mimoriadne prekvapených, že po dlhej dobe sa v éteri ozval aj hlas e, v takého akože kvázi slovenského neckářa mm. No. Vlada Oravca, nakoľko tento e, v podstate jeden z najpopulárnejších slovenských spevákov v 70. rokoch po svojom odchode z tohto sveta sa úplne vytratil či už z médií, hmm. alebo prakticky z celého toho hudobného života. Ostal akurát len v spomienkach a bohužiaľ e, aj tie spomienky pomaličky blednú a mladá generácia, ktorá e, má teraz zafixovaný úplne iný druh e, hudby, nie je teda tento typ melodický, alebo la la la la šalalala, -huh. Mhm. ale e, rap, ktorému mám čo robiť, aby som porozumel. Ale jednoducho e, tá, e, to obdobie rokov E, konca 60., 70. a začiatku 80. bolo naozaj veľmi plodných aj na dobrú hudbu, aj na e, veľmi zaujímavé hudobné relácie a teda v tých sa Vlado nestratil. No a ja som bol rád, že som mu, kedy som mohol, vždy som mu pomohol. No a vy ste sa kedy stretli prvýkrát, ak si to ešte viete vybaviť? No, vybavujem si to veľmi presne. E, bolo to, e, ja som sa vrátil z Vojenčiny, to som mal už po e, finálovej časti prvého ročníka Zlatej kamery, uh mhm. -huh. čo bol predchodca asi dnešnej Superstars, kde som sa, e, ako som sa dozvedel e, z mediálnych e, záznamov e, režiséra tohto programu, tak nás na výberovom konaní bolo okolo 170, e, 1700. Vy si tiež no, súťažili. A ja som sa dostal do finále medzi posledných piatich. Ako spevák. Ako spevák, mm -hmm. áno. A prakticky e, skončil som tretí. Súťaž bola zaujímavá tým, že e, túto mužskú kategóriu vyhral Peter Lalinský, o ktorom tiež, keď emigroval, mm. už prakticky nevieme ano, už nič. Už sa nesmelo hovoriť. Nesmelo. Mm. Ženskú kategóriu vyhrala Eva Máziková. A. <laughs> Druhá bola Eva Biháriová a e, bola tam aj oblasť ľudovej piesne, no a tu vyhral kto iný ako Peter Dvorský. Takže veľmi šikovná mm. zostava e, ľudí, ktorí potom e, svojím spôsobom aj čo si pre e, populárnu, ale aj e, hudbu klasickú spravili. No a ja som teda bol e, prakticky e, už vtedy, keď som išiel do finále, už som bol na základnej vojenskej službe, nemal som ani prísahu ešte, ledva, ledva ma pustili do Bratislavy, no ale nakoniec e, dopadlo to dobre, skončil som vo finále, e, dostal som sa prakticky k dvom hudobným kapelám vojenským, takže život mi cez tie dva roky plynul fantasticky. No a prišiel som potom dozvolená a v tom momente prakticky sa človek dozvedel, že vzniká kopa nových e, hudobných speváckých súťaží. No a tak som Ehm, vtedy sa ešte nedalo ako kliknúť, ale jednoducho som sa dozvedel, že vzniká aj súťaž v Brezne o zlatý erb mesta Brezna. Mm -hmm. A e, tak som sa prihlásil, vravím, skúsim, pôjdem. No a bol som e, s tým, že e, termín, myslím, že to bolo nejak koncom marca, E, že pôjdem vlakom, ako dobrý železničiar, ktorý má režinku. No ale v tom momente som sa dozvedel, že je pri slovenskej Lubči veľká výluka a teda vtedy nebola ešte ani náhradná autobusová doprava, ale bolo sa treba dostať za, e, neviem už do ktorej stanice na druhú stranu, ale jednoducho problém bol v tom, že vravím, a čo si ja teraz počnem, pešo popri trati to nestihnem, no a v tom momente ma oslovil istý Oravec. Ale to nebol Vlado Oravec, lebo vtedy boli v rozmedzi asi troch ulic aj traja e, Oravcovci. No ale tento mi vraví, to bol Lubo, vieš čo, tuto je jeden, spieva, taký mladý zasran, ale tiež je vychystaný dobre zna E, a ide s otcom autom a majú miesto, tuto, vieš čo, na MDŽ býva hneď ten veľký žltý dom, skús tam. No tak som sa tam pobral a samozrejme e, predstavili sme sa a ja vás poznám z televízie, vy ste boli v tej zlatej kamere, áno, no samozrejme vás zobereme. No a tak som sa dostal prakticky do prvého kontaktu s Vladom, prišli sme do Brezna, už nás Hugáni nás privítali, no a prakticky e, mal to na starosti vtedy taký veľký organizátor spoločenskej zábavy Dano Rakita, ktorý organizoval spoločenský život e, vtedy v tom kultúrnom zariadení v Brezne. No a vrajím, no tak č, skúsime, uvidíme. Bola tam celkom dobrá kapela, no a boli tam aj celkom zaujímaví hostia, ako napríklad pán Vojtech Vik, ktorý e, viac menej bol rodák brezniansky. Mm -hmm. No a potom e, mám dojem, že tam bol napríklad e, hudobný skladateľ Bartolomej Urbanec, ano. čo bolo tiež také zaujímavé. A tiež aj riaditeľ festivalu o Zlatú rúžu v Detve, pán Ondrej Tóth. Takže taká zaujímavá zostava. A za akou pesničkou ste išli? No, ja som tam, ja som bol, e, tak ako bol Vlado zaradený ako Neckárš, tak ja som bol zaradený ako God, <laughs> lebo som aj v Zlatej kamere spieval pesničku um, Mám rozprávkový dom, mm -hmm. samozrejme. A ešte tam bola aj ďalšia vec, List vo dverách sa volala. Mm -hmm. Tá druhá, ktorá potom na želanie e, e, divákov televíznych vyšla aj v živote. Mám ju do dneska vystrihnutú lebo Erwin Chalupa tuším, ktorý ju spieval v origináli, uh mhm. -huh. mesiac pred Zlatou kamerou emigroval. Uh mhm. -huh. Piesem bola stiahnutá z repertoáru, nesmela sa hrať, ale pán Uh, bože, kto to, kto to vtedy presadil, keď to už máte v repertoári a chlapi sa to naučili hrať, ano. majú tu noty na to, zaspievate, uvidíme, ale nebolo nič, uh, e, piesen sa veľmi páčila a tak to bolo. No a takisto, takisto aj pre e, Brezno, som mal e, pieseň Požehnej Bože môj od Karla Gota, ale mal som aj anglickú skladbu od skupiny Platters My Pray, uh mhm. -huh. e, ktorá je veľmi náročná a spieva sa vysoko. No a Takže e, v finále bolo také, vyhrala to domáca Vierka Lamačová, ja som ano. skončil na druhom mieste, Vlado bol síce šiestý, ale zožal asi najväčší potlesk, získal cenu diváka, mm. no a e, Danovi Rakitovi sme museli slúbiť, že na rok vystúpime ako hostia. No týmto naša spolupráca ale neskončila, lebo e, blížili sa nejaké meniny a vravím, čo ja tomu Vladovi ako za odmenu dám, tak som našiel e, takú pieseň e, Stobody to Girl, e, postoj malá, tak som to začal textovať a vravím, toto mu venujem, lebo chlapec v tom veku mal strašne málo e, vhodných piesní pre e, interpretáciu a spievať vtedy ešte ako o láske sa mu ani veľmi uh mhm. -huh. nechcelo, hoci mal doma teda ešte e, tri sestry, e, e bol v dámskej spoločnosti, ale veľkú radosť mu to spravilo, lebo v tom momente už mal pozvánku od Aliho Brezovského, ktorý bol vtedy ešte hudobným redaktorom v Košickom štúdiu. Že ja vás tu zastavím, pretože ja tu mám Aliho výpoveď práve e, smerom k Vladovi Oravcovi, keď sme sa svojho času stretli v Bratislave, tak mi o Vladovi a jeho vstupe na tú hudobnú scénu povedal toto. Ja keď som začínal v rozhlase, tak e, bolo to v Košiciach, tak som sa snažil podporovať tých e, interpretov, ktorí boli Košičania. Samozrejme, vtedy e, taká redaktorská česť bola, že keď som vysielal z Košic, tak aby som vysielal len tých interpretov, ktorí boli z Košic a samozrejme som sa snažil, aby to boli interpreti, ktorí znesú to porovnanie na tom celoslovenskom okruhu, na Bratislavskom. Tak tam vtedy so mnou z hodokosti začínali veľmi dobrí speváci Peter Sedlák, už on síce teraz nespieva, ale venuje sa iba lekárstvu, on je výborný lekár, chirurg. No potom ďalej Eva Sepešiová. A z hodou okolností tam vtedy začínal so mnou aj zvolenčan Vlado Oravec. Jeho som pozval do Košic. Jeho prvé nahrávky vznikli v Košiciach. Nie v Bystrici, ale v Košiciach. No, Takže potvrdzuje vaše slova. Áno. E, no, bolo to také zaujímavé. E, spomínal tam Petra Sedláka. Uh mhm. -huh. No, tak je to zaujímavé, že Peter Sedlák skončil na štvrtom mieste až po mne. A s Petrom sme boli veľkí kamaráti, lenže Peter bol taký poetický spevák. Ano. On skôr takú, takú veľmi ľúbosnú muziku. No a Sepešiová, ktorá je tiež spomínaná, tá bola v ženskej kategórii, uh mhm. -huh. tak tiež e, je to účastnička Zlatej kamery. Tak a tiež sa no, stala vlastne, lekárkou. Áno, tiež sa stala <laughs> lekárkou. Aj takže, Marcela Lajferová sa stala lekárkou. Áno, no a e, čo sa týka e, vlastne e, tejto spolupráce, tak Vlado tam šiel do Košíc na takú ako skúšobnú nahrávku, uh mhm. -huh. prvú, ktorá bola e, neoficiálne teda e, skladba Aliho Brezovského a vlasti Brezovskej e, e, Neplač malá, Áno, to potom neskôr Meky Šbírka spieval. A ja som, a ja som e, nevedel o tom, ale som napísal postoj malú. Tak dve malé, dve malé sa stretli a keď tam Vlado prišiel... Tiež a, malý bol v podstate. Tiež malý a prišiel sa s touto ponukou, e, e, ktorú mal v klavírnej podobe a zahral to Alimu, tak vraví, dobre, prídeš o mesiac, my tu máme kapelu, ktorá to zaranžuje, e, máš tu aj vtedy ešte magnetofónovú nahrávku tejto tejto uh, piesne anglickej, no a uvidíme, snáď to vyjde. No a Vlado to nahral a malo to obrovský, obrovský úspech, takže mi bol veľmi povďačný, takto začala vlastne naša spolupráca, mm -hmm. no a už sme sa jej e, ne, <laughs> nejako nezbavili, lebo v podstate rodičia keďže som bol o 6 či 7 rokov starší, e, ma mali ako za takého tútora a vraví, Marianko, budete dávať na vlada pozor, nebudeme môcť ísť všade s ním ano. na tieto podujatia. No rád som súhlasil a tak aj bolo teda. Prešli sme až do doby, kým som nenastúpil ako vedúci domu kultúry a Vlado odišiel potom do Bratislavy, uh mhm. -huh. tak vlastne som bol e, takým tieňom jeho, a teda tak na javisku, ako aj pri tvorbe, len e, vtedy to ešte bolo obrovskú výhodu, že Vlado bol naozaj disciplinovaný, vtedy ešte žiadny alkohol, e, totiž neboli ani nejaké extra veľké honoráre, ano. takže nebolo čo prepiť. Iba, že by fanúšik prišiel z niečím. Tak, no a tým pádom vlastne začala naša spolupráca tak, že e, sme chodili z podujatia na podujatie, lebo e, asi po tretej alebo štvrtej piesni, ktorú, ktorú Vlado nahral, e, vznikol v Piešťanoch jeho fanklub, uh mhm. -huh. ktorý v priebehu týždňa mal vyše 600 členov, čo bolo veľmi, veľmi zaujímavé. No a e, vtedy e, prakticky to bol vlastne taký odpich pre celé Slovensko, dostávali sme jedno pozvanie za druhým, ale teda, ako som už spomínal, fungovali aj tieto súťaže, Kryštál z Podcinca, e, ďalšie akcie v Bratislave. E, samozrejme pokračovala Zlatá kamera. Pán Vik odporučil vlada, e, že by bolo vhodné, keby do Zlatej kamery aj šiel, teda išiel, aj skúšal. Samozrejme, u divákov mal opäť veľký úspech, u poroty to bolo slabšie, ale vlastne takto, takto sme prebrázdili celé Slovensko a jeho nahrávky, keďže bolo vtedy e, viacero zaujímavých hudobných pod, e, programov, napríklad, čo viem, e, boli Sobotník, bol e, Bystrický, ano. bola Pozor zákruta, potom... E, aj maratón už tu. Maratón uh mhm. -huh. a všade, všade tieto piesne Vladové boli zaradené a to na základe žiadosti divákov. No my máme teraz aj tú pesničku Postoj malá pripravenú, tak by sme si ju aj mohli pripomenúť. Nech sa páči. tvári som nevidel smiech v očach smutok nosím. Srdce chladné má chladné jak sneh, o slovo poprosím. Tak zvolám postoj má, ostane na chvíľu stát. A skôr než sa nazdá, skúšam otázku klásť. Či nevidíš, že blúdim jak tieň a nevidíš, smutíš sám. Skús chvíľu stáť, začni sa smiať, malá. Na jej tvári však nevidieť smiech, ďalej smutok nosím. Srdce chladné má chladné jak sneh, ešte raz poprosím. Tak zvolám postoj malá, ostaň na chvíľu stáť. A skôr než sa nazdá, otázku klás. Či nevidíš, že bludím jak tieň a nevidíš, že som tiež sám. Skús mi stáť, úsmev mi vráť malá. blúdim jak tieň a nevidíš, že som tiež sám. Skús mi stáť, veď mám ťa rád, malá. Na jej tvári sa úsmev zračí, očiam neuverím. Zostal stáť a to mi postačí, neviem, či vdem, či sním. Tak zvolám, počkaj malá, dnes už nemusíš stáť. Oči moje snádne tajá, čo som chcel povedať. Či nevidíš, že už nebudíš sám a nevidíš, že som vždy ako tvoj deň. Radosný deň, premenil sen malá bol ktorý rok? No toto bol rok e, 1980 e, 1900, pardon, 69 69. Áno, to bolo po príchode. Mal 16 rokov. Áno, áno, mal 16 rokov a vtedy vlastne e, moja spolupráca a spolupráca s pánom Brezovským e, bola taká, by som povedal, ako najplodnejšia. Uh mhm. -huh. Ja som vtedy E, popri veciach, ktoré otextovala pani Vlasta Brezovská, e, urobil prevlada e, ďalšie hity, ktoré možno niekde na pásoch sú. Uh mhm. -huh. Dneska sa technikom nechce prepisovať Ampex na MP4 alebo trojky. Áno, áno, No takže nie všetko sa dostalo e, takto, ale napríklad som urobil prevlada popri e, svetových hitoch, ako bola napríklad Žaneta, Žaneta, Žaneta, malá strapata. <laughs> hej, takže tak potom vlastne e, nezabudne spomínať e, pieseň, ktorá od Bee Gees, ktorú ano. sme naspievali to si spolu. vypočujeme tu, tu si vypočujeme. Potom to bola uh, jasné Daniel Gerard Butterfly so slovenským textom mojím. Aj vy ste dali takú verziu von? Tak ako Dušan Gruň spieval? No práve, že... Práve, že a Tatiana Hubinská mala áno, svoju verziu. Áno, lenže eh, bola suverejne najlepšia, ale už keďže bol von aj Grúň a bola aj Hubinská, tak už táto Vladová ostala mm -hmm. len na naše koncerty, čo sme robili. Áno. No a potom sme robili Vladové veci, eh, ktorú, do, na ktoré robil hudbu a boli to napríklad Tuláci na krížnych cestách, Úsmev môj, Liek na lásku, Prešťastný úsmev, Možno sa vrátiš, či country balada Majko, čo bola o mne v podstate, lebo <laughs> Vladová sestra Katarína, ano. ako dvojča Vladovo, ma volala Majko. No takže to boli také veci. No, robili viac... ste toho dosť, ako on prijímal texty. Aj vám niečo mm, povedzme vrátil, že to chcel trošku upraviť, alebo bral to bez výhrady? Práve bol prekvapený a e, to bolo aj pri rozhlasových nahrávkach, že okrem jednej maličkosti pre e, e Zlatú ružu v detve, všetky texty e, išli tak, ako som ich napísal. Uh mhm. -huh. E, e, ešte aj E, upozornil aj, to tam ani nemuseli ste naprávať, to bolo aj tak dobré, ako to tam bolo pôvodne, ale už e, čo sa dalo robiť, tak bolo treba niečo aj upozorniť, ano. aby som nebol taký hore nos. No ale vy no. ako, povedzme, tiež e, interpret, ano. nebolo vám aj ľúto, že vy ste v podstate len v jeho tieni boli iba ako autor viac menej? E, e, ja som v podstate bol rád, že Vlado je v popredí. Tak vždy je lepšie, keď sa aspoň jednému darí. Lebo ja som mal tých aktivít toľko, uh mhm. -huh. že som nevedel čo skôr, takže Uh, robil som vtedy, robil som vtedy napríklad uh, v vtedy v dielňach ČSD, terajšom, v terajšej Žoske. Uh mhm. -huh. No a tiež je to taká perlička, ale ako učňa som mal istého uh, Jana Hangóniho. Ah, Janko Hangóni, ktorý, áno. Ktorý vlastne eh, je tiež železničiar. Áno. No a môj kolega, s ktorým sme roky hrali v jednej kapele v Gongu, eh, Palo Rúžek, Čech, Plzeňák, naučil uh, Hangoniho na, na gitare. Gitaru. No mm -hmm. a mhm ja som mu vybavil niektoré také mládežnícke podujatia, kde začínal. Takže aj teraz napríklad, keď bolo Mariana, mm -hmm. tak mi v písal, nezabudol, ako, nezabudol a chodí dozvolená pravidelne a vraví, že chce aj s cérou, s ktorou účinkuje, urobiť taký väčší koncert. Tak to je len tak na ano. okraj, že aj takto sa ľudia stretávajú. No a vy ste už teda nemali potom spevacké ambície? Ja som, e, ja som spieval dosť, dokonca v novinách vyšli veľké články Spievajúci mechanik. O. No lebo e, okrem tejto zlatej kamery, v ktorej som bol, som bol ešte v ďalších štyroch ročníkoch ale prakticky e, s tým, že tam bol aj Vlado a ja som tam šiel ako dozor a už mi vôbec nezáležalo na tom, či budem v Áno. semifinále alebo vo finále, jednoducho e, bol som ako dozor, zaspieval som si a to bolo pre mňa bolo dôležité, že sme s tým Vladom boli spoločne na tom javisku a e, hrialo ma, že ten úspech je ako úspech spoločný. No, v podstate Takže... áno. Je to aj z dnešného pohľadu, že sa v podstate narodil spevák, ktorý mal takú vynimočnú charizmu, že tým okolo neho ani nebolo ľúto, že sami nie sú za hviezdy. No a ja som bol rád prakticky, že sa mi darilo v tej textárskej činnosti. Uh mhm. -huh. Navyše e, vedel som, mal som slovnú zásobu celkom slušnú, tak som odmoderoval niektoré tieto programy, takže e, nebol som uchrátený a hlavne, keď bolo treba ukázať, že spievať viem, tak som to prakticky dokázal -huh. kedykoľvek a bolo to také príjemné, takže e, fajn. No a s Vladom sme prakticky o tých piesniach, o ktorých som hovoril, že e, sme ich e, napísali spoločne ako do šuflíka, pripravovali sme muzikál. No, lenže k tomu už potom nikdy nedošlo, lebo e, Vlado dostával kopu iných ponúk, e, oslovovali ho ďalší autori. A prišli aj hitovky. Prišli aj hitovky a nie je žiadnym tajomstvom, že vlastne tých trválok má Vlado vyše 60 mm -hmm. a piesní, ktoré nás spieval, alebo ktoré sme spievali, tej bolo vyše 100, tých bolo vyše 100. Takže e, teraz lovím ešte v archívoch svojich ano. rukopisy, kde mám, toto som pre Vlada napísal, o, toto a tak. Takže bolo to také zaujímavé, no len tam bola tá záležitosť taká, že Vlado prakticky skončil základnú školu, išiel na strednú vo zvolenie, no a vždy sa ohrazoval tým, mne tá škola nevonia. No, mám tu jeden taký jeho výrok o škole. Môžeme si ho Nech sa páči. Kolektív dievčat zo Strednej priemyselnej školy chemickej zo Štiavnice by chcelo vedieť, ako mi ide škola, keď spievam. Tak pri odovzdávaní vysvedčenia mi vraví pani profesorka Oravec, Oravec, všade ste opakovali, všade ste mali úspech, pre veľký záujem profesorského zboru budete opakovať aj u nás. <laughs> No tak toto bola taká zaujímavá záležitosť. <laughs> Prišiel, prišiel k nám domov po vysvedčení a ako E, keď tam spomíname tie dievčatá z chemickej, tak vlastne e, jeho krach vo zvolenie spôsobila chémia, aj istý pán profesor, ktorého nebudem menovať, ale ten e, sa na ňom dobre vybúril, na no Vlado vraví, počúvaj, musíme dať čo spraviť a s týmto domov nemôžem ísť s týmto vysvedčením. E, čo povieš? Aké tam boli známky, ak sa no, to dá zverejniť? E, bola peťka, dve bola štvorky peťka. A, Fú, a, a tak, no nebolo to... A z akých extra... predmetov mu to... No, matika, matika, matika, e, chémia a potom ešte neviem, čo tam mm -hmm. bolo, ale jednoducho vraví, vieš, tuto je tá chémia nešťastná a ten Ty si minule spomínal zmizík. To je tiež, to je tiež chémia. Máš to ešte doma? Vre, mám. Skúsime to. No tak e, začali sme zmizíkovať. Peťka odišla jedna, štvorka odišla, jedno nehal. Joj, ale vieš čo? tuto to volá ako, že to vyzerá to, ako tá chémia sa nestratí. Čo by sme s tým ešte mohli spraviť? Ja vrajím, vieš čo, počkaj, takto ja nie som veľmi e, zručný čašník, mám akože kávu, ktorá sa mi môže trošku vyliať. Tak sme <laughs> pokropili vysvedčenie kávou, jo. ktorá vyzeralo to veľmi nevkusne, ale jednoducho žltá, žltá škvorná bola prekrytá. Podarilo sa nám tam e, na to voľné miesto celkom slušne napodobniť trojku. Áno, no a s týmto, s týmto šiel Vlado domov bolo to akože v pohode, štvorka, trojka. Uznali tak, to doma. Prešiel si, uznali. A, a v škole sa to keď nedozvedeli? To škole, keď to v škole odovzdal ako poloročné vysvedčenie, no tak vravili, tak toto čo si prosím ťa pekne, v, ak, <laughs> e, v akej krčme ste to pozerali. No ale jednoducho aj toto prešlo, mm. lenže kontoročné vysvedčenie bolo ešte horšie. Jujha. Vlado skončil, prepadol. Tam je tá pasáž, že opakoval. Teda, áno, áno, áno, že, áno. No, ale v tom momente mu niekto povedal, vieš čo, pre teba bude najlepšie, ak vymeníš školu. Bystrica je 20 kilometrov a píše pre teba ten profesor Čobej, <laughs> skús ho osloviť, možno ťa, možno ťa e, príjme. No tak sa vybral za Lojzom a ten hovorí, no jasné, môžeš ísť rovno do mojej triedy. No a tak aj bolo tak vlastne Vlado aj od druhého ročníka až po Stuškovú všetko absolvoval v triede Alojza Čobeja, skončil celkom slušne, ale bol šťastný, na žiadnu vysokú sa nezberal. Ako s radosťou musel spievať pesničku s Bohom milá škola. <laughs> Dobrá si k nám bola. tak, aj, tak aj bolo, tak aj bolo. A e, viac menej vtedy sa mu otvoril svet a to bolo jedno, jedno vystúpenie za druhým, jedna mm. veľká súťaž za druhým a tam prišla pozvánka potom na Detvianskú Zlatú ružu, kde v prvom ročníku e, bol ako divák, boli sme si to pozrieť obidvaja a vraví, tam je autorská súťaž, tak tam nemám šancu, ale do, do tej uh, autorskej nepôjdeme, ale mohli by sme ísť do tej uh, takej tej speváckej. Ano. No a napíš mi tam niečo. No tak som pre Vlada spravil dve piesne. Uh, prakticky to bola skupina Bee Gees, áno, áno Words od Bee Gees. Uh mhm. -huh. Volalo sa to Svet Mm. Aj keď e, Word je svet, ale Word je niečo iné. Ano, ano. a potom som urobil, vtedy bola veľmi populárna Andrejsova Pretty Belinda. Da, da, da, da, da, da, ano, da, da, no tak vravím, toto to spieval som, aj Ivan Stanislav. Toto, spravil, toto spieval aj Stanislav. No ale... V, toto, a tie verzie nemáte náhodou po Tie verzie, e, hneď aj poviem. Pieseň, pieseň Svet mala obrovský úspech. Štvorminútový potlesk stojí, mm. je hodnotený ako 6-minútový potles Karola Černocha pri Bratislavskej líre, keď spieval píseň o zemi. Áno, a potom ju musel vrátiť. A potom ju musel líru. vrátiť tú mm líru, áno. Ale toto bola obrovská... E, to, to nikto nechcel veriť, ako to... Vtedy sme boli na javisku, tam som mu Terciu spieval priamo áno. na javisku pri obi dvoch piesniach. A zrazu len prišlo, prišiel nejaký telefonát, Pieseň bola síce odvysielaná pred polnocou ešte ako e, naj, najúspešnejšia divácka pieseň, lenže e, čo sa stalo? Pieseň začínala parlandom, hovoreným slovom, kde sa vyjadroval americký kozmonaut, ah. e, neviem teraz už presne meno, ktorí boli pred Vianocami vypustení do vesmíru ano. a rozprával, aká krásna je Zem e, z, z pohľadu okienka z tej a rakety. Horšie bolo, že vtedy to hovoril Američana, nie ruský no, a kozmonaut. Mhm. v tom momente, mm -hmm. v tom momente e, koniec, piesen sa nesmie vysielať mm -hmm. a mhm. to bolo svet, v ňom nádej, hľadaj svet, svet, don život vkladaj máš svoj cieľ. Svet, tá pravda krutá, svet si trhá putá na povel. Veď svet je zrnko maku, čo z vesmírneho prachu Vánok zvial a tak ďalej. No Veľmi ona by bola pekná. aj dnes aktuálna. Ona je aj dnes aktuálna. Hm. Ja, ak ju nájdem, mám ju na, štvor, na malom kazeťáku batériovom nahraté, da kde, na takej malej cievke. Dúfam, že to ne, mm. nájdem. No a tú Belindu tu mám, tú vám môžem potom aj preposlať, no. ale tá bola zase zaujímavá tým, že vyjadrovala charakter vlada aký bol. On bol strašne tvrdohlavý, bol strašne mm, jednoducho, nedal si brnkať po nose, okamžite sa no. bránil, hej. No a tam v refréne tiež je taká pasáž, dajte mi pokoj, má svoju hlavu, e, dajte mi pokoj, čo, čo stále chcete, mám svoju hlavu, Ne, e, ne, no už jednoducho, neviem presne, ako to, to je, je jasná, jednoducho no. tvrdohlavec, tvrdohlavec, ale tak ho to vyjadrovalo, že sa to veľmi veľmi dobre uchytilo, len mm. samozrejme pán Stanislav mal e, väčšie slovo e, v Bratislave, tak Áno, bol ale, ale Bystrica a Košice mm-hmm. hrali túto našu verziu. Mm. No ale z takých tých angažovaných piesní máme po ruke starú dobrú planétu, ktorú spieval ako dueto Áno. s Evou Máriou Uhríkovou No a táto pesnička tiež niekde súťažila, mám pocit. Áno, táto pieseň, e, táto pieseň, teraz neviem, či to bolo Vyberte si pesničku, tuším, uh mhm. -huh. alebo e, neviem teraz... A tam Lojsko Čobej bol autorom. Práve pri tejto starej dobrej planete. Áno, myslím, že Čobej. Myslím, že Čobej. E, no, máme ju k dispozícii, tak, tak ju pustíme si ja medzi tým, vypočuť a zatiaľ si dohľadáte, ja čo zistím, potrebujete. Áno. Uh mhm. -huh. No, tak nech nám Vlado aj s Evou zaspievajú. she že zem byla sázen tou starou dobrou planétou a bude zas prebúdzať nás odětá v máji okletou. zem byla sázen tou starou dobrou planétou. A bude zas prebúdať nás odetá v máji do kledou. Nodný práv bude tu rád pokoj vždy stráž. To je rok 1973 Áno, a teraz som zistil, že to bolo na 7. ročníku Detvianskej Zlatej rúži a je to teda nádherný duet, ako uh, mám tu poznačené s Alezom Čobejom, Stará dobrá planeta. A, a teda s Máriou Získali cenu diváka. Mm. Bohužiaľ, obidvaja sú už dnes no. Tam, ano. kde, no nech im je zem ľahká obidvom, ale... Aj Ali, e, respekt teda, uh, Lojsko Čobe je už... Aj, Loj, aj Lojsko je tam, mm. len uh, mám ja taký dojem, čo by bránilo, aby takáto pieseň s takýmto textom a s takýmto poslaním nemohla od, odznieť aj Viete, dnes. Ono to môže zaváňať tým socializmom, ktorý tak trošku z nej môže ísť von do popredia, ale posolstvo pesničky je nám dostatočne jasné že aj dnes by mala čo povedať, ale on to v podstate spieval už v čase, keď mal tie veľké hity ako Čerešne, Nemám auto, nemám áno, motorku. Áno, áno, áno. A teraz e, e, spojený so speváčkou, táto spolupráca to je jedno, či to bola Eva Mária Uhríková alebo kdokoľvek iný, na duety bolo ho ťažké zlomiť, alebo... Nie, nebolo ho, nebolo ho ťažké zlomiť. Mali sme dokonca pripravenú užšiu spoluprácu aj s Helenou Vrtichovou, mm -hmm, ktorá však ale, áno. A tá ale medzi tým dostala pozvánku do Prahy. Za Štedroňom išla. Za Štedroňom mm -hmm. a Molavc... E, no, tou tretiou kolegyňou, neviem už. Ale jednoducho Praská holka jej vtedy áno. sadla a bol to jej obrovský hit ale e, napríklad ona tiež pristúpila na spoluprácu potom... Uh, no a s Vaškom Neckářom, keď ho teda tak veľmi porovnávali a prirovnávali k nemu, viem, že sa stretol, lebo tak fotka existuje. Áno, áno, áno. Ale spoločná pesnička nerysovala sa nejak? No, uh, e, nerysovala sa z, z jednoduchého dôvodu, že uh, Vlado sa bránil tomu prívlastku slovenský neckář mm -hmm. a vraví, keby som išiel naspievať s ním pies, tak ma zase len zaškatulkujú a predsa je to on a <laughs> e, tým, pádom, tým, tým pádom by to nebolo celkom vlastne no, košér. To máte tak, ako Karola Duchoňa prirovnávali ku Karlovi Gotovi, tiež ano. sa tam hovorilo, že by mali urobiť spoločnú pesničku a údajne Karel Got sa zase vyhýbal no, tomu. tak je to, je to taká zákonitosť. No, my, sme, my sme sa s Vaškom stretli teda úplne náhodou, E, práve e, pri takej príležitosti, že sme boli oslovení, oslovení vtedy pred časom pánom Gabon Zelenajom, popredným áno, komentátorom, áno. komentátorom, ktorý e, nás pozval ako bol vtedy externým pracovníkom Slovenského ústredného výboru SZM uh -huh. v mhm. Bratislave a organizoval tzv. Medzi, takú medzinárodnú pionierskú olimpiádu e, detí zo všetkých socialistických štátov, zatiaľ teda európskych, ale myslím, že tam niekto prišiel aj z Kuby. No a bolo to pra, e, v Prešove a na dedinkách. No a vraví, v tom Prešove tam to bude skôr taký športový e, záber, ale na tých dedinkách, na tej palcmanskej maši budú mať deti voľný program a vy by ste ich tam mohli zabávať. No tak mali sme kapelu, je, jeden tiež bývalý redaktor e, rozhlasu v Bystrici, e, mil, e, kap, Kapec, mhm. Kapec, mm -hmm. hej, zorganizoval celkom dobrú kapelu poloprofesionálov a profesionálov. No a pri tejto príležitosti sme napísali akože hymnu pre toto podujatie, ktorá sa volala Sedmospáč. No a v tom Prešove sme ju prvýkrát zaspievali a potom sa hrala každý deň a spievala v tom, na tých dedinkách niekoľkokrát. A prišiel na jedno z týchto podujatí aj riaditeľ e, berlínskeho rozhlasu, ktorému síce nerozumelo, čo to je, ale veľmi sa mu to páčilo a videl, že deti reagujú a tlieskajú do toho refrénu, tak vraví, nedalo by sa to preložiť do Nemčiny. No a Vladov otec, e, Oravcov, bol veľmi dobrý Nemčinár, ano. preložil pieseň, dal jej názov Sieben schlofer, 7 spáčov ja som nemecky nevedel, Vlado mal nepovinne, teda <laughs> Nemčinu, ako tak ju prelúskal. Ja som sa to naučil otrocky a išli sme ju prezentovať do kultúrneho strediska NDR v Prahe. No, tam sme ju zaspíjali v tej Nemčine, veľký potles. Rozumeli vám. A zrazu, rozumeli nám, a zrazu vzadu vidíme, Václav Neckář sedí usmieval sa a cel, celý ta, otvoril takú náruč a vraví, moc som o vás slyšel, ale nikdy som vás ešte nevidel takhle, tak ja, <laughs> ja vás vítam tady v Praze a od, te, od tej doby a od tej doby sme už boli teda veľký, veľmi spriaznené duše. Áno. Eh, každý eh, moment, kedy sme sa mohli stretnúť, sme sa stretli. K tej nahrávke spoločne nedošlo, mm. ale boli sme radi, že taká osobnosť hej, z Golden Kids e, si nás dovolila osloviť. A, a osobne prišiel sa pozrieť. Áno. A navyše, navyše z každého zájazdu, či to bolo zo zahraničia, aj z, z Kesselbuntes, pri príležitosti menín, narodenín, nového roku, vždy mi poslal perfektný pozdrav, mm. Dodneska mám všetky odložené, je to pre mňa veľká čest, až do doby, pokiaľ teda ho nepostihlo to zdravotné. Áno, áno, v tom 2002. V tom 2002, mm. ale e, zaujímavé, že aj potom, keď sme sa stretli z hodovokolnosti dvakrát v Banskej Bystrici, raz v Evangelickom kostole a teraz v Radvani, veľmi dobre si pamätal. Mm. A teda uh, aj mi povedal, že je to veľmi dobre, že takováhle stráta pamäti není nikdy zahození, to je pravda, ale <laughs> Áno. ja som pochopil, o čo šlo Mm. a bolo to, bolo to skvelé. No takže to, to boli to boli také obrovské zážitky. No a Vlado potom v Prahe aj eh, reprezentoval E, bolo to, vyberte si pesničku na tému e, Praha, mesto miest, no a tam získal celkom tiež slušné ocenenie, no a... On bol aj v Írsku s Evou Kostová. No a v Írsku, áno, uh -huh. to mhm. už bola veľmi to už bola veľmi úspešná spolupráca e, s pánom Karšajom. Aleksandrom. Aleksandrom, ktorý si ho vybral Áno, ten ako... písal aj tú hitovku Nemám auto, nemám áno, motorku. Áno, áno, áno. A bolo to také ako bolestné e, e z jeho strany a to e, z jednoduchého dôvodu, že... Teraz z ktorého bolestné? Pána Karšaja? Či... Áno, bolestné od pána Karšaja, uh mhm. -huh. nakoľko e, vys, e, vlada presadil v, na Bratislavskej líre e, svojou piesňou Uh-huh. Jasne svietia hviezdy. No a bola e, zaradená v dru na druhý súťažný večer, no a dodnes je považovaná ako za najmenej úspešnú pieseň, ktorá sa na Bratislavskej líre objavila. Hm. Takže bol z, toho, bol z toho sklamaný on. No, bol... Všeobecne zo všetkých piesní, čo tam zazneli? Áno, áno lebo bola to vysoko to angažovaná, angažovaná vyloženie protesong politický, uh -huh. uh -huh. ktorý podľa odborníkov hudobných vtedy ešte nepatril na bratislavskú líru. Uh mhm. -huh. No a um, pán Alexander sa chcel teda trošku revanšovať a vraví, máme pozvanie do um, Kesterbladu, alebo ak sa to volalo, to ano, do úplné mestečko uh mhm. -huh. do Írska. No a tam by sme šli, ja som vedúci skupiny a pôjde s tebou aj uh, e, Evka Kostolániová, ona má vlastnú skladbu a ty by si šiel e, s tou uh, svojou, ktorú sme robili teda spoločne, robili, uh, robili ju, uh, myslím, Myslíte? Vlado robil hudbu a pán Karšaj robil text. Uh -huh, uh -huh. Takže, A to bola pesnička pod názvom? Volalo sa to Kraj, odkiaľ prichádzam. Uh mhm. -huh. A je to zaujímavé, bolo tam, myslím, skoro 40 autorských piesní, z toho všetky v angličtine, okrem dvoch, ktoré sa spievali v Slovenčine. A to teda bola práve tá uh, Evina pieseň Tečie voda, to je jediná pieseň Kostolaniovej, z ktorej nebola vytvorená trválka. Uh mhm. -huh a Vladova, kraj, odkiaľ prichádzam, s ktorou medzi tej, v tej konkurencii a odspievanej v Slovenčine získal štvrté miesto, čo bol vtedy velikánsky, velikánsky úspech. No piesničku máme. Nech sa páči. sa rieka údoliami a vinná réva pod horami obrúčkou venca obopí na háj. V mysli kolíše mi toto vzácne miesto tu na zemi kolíše mierny, večne mladý kraj. Ten kraj je ako krásy plný pohár že pod dvůr a ty lán. Ten kraj je nádheraný vzorý. Bávna je na čele mojej lásky diadem. hladí k čelu, liečiacu nádej skoro celú, vábnym bánkom hlavy hladí nám. Teší sa s tým, čo sa tešia, nad myšlienkou múdrou s nami plesá, taký je kraj ten, odkiaľ prichádzam. Ten kraj je for blue. keď vám to počúvam, mne to príde, že tak hladko on pláva tou piesňou. Mal on v štúdiu vôbec nejaké problémy zaspievať to na tretí, štvrtý, piatý krát? E, práve Vladu bol vítaný tým, že keď prišiel na frekvenciu, tak neviem, či na tretí krát bolo treba. Hmm malé úpravy sa robili potom druhom, tam sa to strihlo, ale ináč mal bezproblémovo naspieval, on bol vynikajúci notista, ja som notista nebol, preto som po Zlatej kamere sa nedostal ani do vojenského umeleckého súhoru, lebo jednoducho tam potrebovali kádre, čo vedia čítať dobre noty, ale mal, bol som sluchár, takže mi mm -hmm. to mhm. nevadilo. No, no lebo a... aj o pánovi Krajičkovi sa tradovalo, pani, pani Krajičková to tak rozprávala, že on išiel do rozhlasu, že ide nejaké pesničky išli natáčať a o chvíľku bol doma. A že čo je, nikto tam neboli, alebo nie, už to je rýchlovka to bola. Ano, ve, tak... Na prvý šup to vedeli dať a Dušan Grun zase hovoril, že viete, keby som to nedal a neboli by so mnou spokojní, tak ma už nezavolajú. Áno. Tak toto chodilo. Tak to chodilo a e, vlastne e, či sa to už týkalo aj krajíčka, e, vlastne on bol skúsený aj ako herec, aj ako interpret, ale napríklad eh, Grúň tiež bol aj muzikant. Bol, napríklad, na trúbku hej, hrával. Áno. Eh, áno, takže eh, ja som tiež hral trumpetu v, v, v Dixielandovej kapele mm -hmm. roky, ale kým som mal zuby v poriadku, no bohužiaľ. A nikto no, takže... pred vami nebol s citrónom? Ni, no, nik, no tak ale to nám... Funguje ani, to inak na trubkárov, ten citrón? Áno, je to, je to pravda. Je, je to, to potvora, pravda. čo? Vlado, Vlado bol suverén, to bola tiež výhoda veľká, že vlastne e, my sme sa e, nikde dlho nezdržali. No a tých pesničiek, tých, tých narobil hrúzu a začali ho oslovovať, začali ho oslovovať autory, a on sám bol pritom veľmi dobrý e, autor, mm. napríklad na Oravských synkopách, Vystebnom, hej, E, sa presadil v autorskej súťaži piesňou Mojich srdca nedočkáš, ktoré mm -hmm. naspievala Eva Koci e, Kociánová. Jana Kociánová. Tá, pardon, Jana Kociánová. Mm -hmm. Potom e, v zápetí bodoval na druhom mieste s kompozíciou e, Čobej Oravec piesňou Môj život túlavý a aby to nebolo málo, tak do tretice ten Môj život túlavý spieval Peter Vašek s Dušanom Ružičkom. Uh mhm. -huh. No a aby toho nebolo málo, tak Vlado si tam zaspieval Čobojovú pieseň Dýchol mráz a vyhral cenu diváka. Takže, a to nebola jediná vec, Vlado toho napísal ďaleko viacej, ale e, hlásili sa k nemu e, desiatky, desiatky autorov, ktorí, či to bol Igor Bázlik, Štraser, Eh, Milan Talaj, eh, Tomáš Seidman, eh, deti mali rady, strašne si nvotili pesničku Flipper z toho seriálu, to Vlado tiež naspieval z toho rovnomeného seriálu potom e, piesne ako z Bohomilá škola, či Senzačný deň, tí úplne zľudoveli. Áno, ona no to potom aj Mirka Brezovská Aj Mirka spieva. Brezovská aj prespievala. Uh mhm. -huh. No a v reláciách pre jubilantov zase zaznievali také poetické skladby, keď sa zvečerí slnko pláva, večerný návrat a tak ďalej. Takže bolo toho neurekomno a my sme ešte vlastne prijali aj pozvanie pána Cóna, e, Zdenek Cóna nás oslovil, uh mhm. -huh. že e, chystá v Trenčianských tepliciach e, súťaž Polka Valčík, prvý ročník, že či by sme do toho nešli. V tom momentálne, e, v tom momente ano, sa ozval, viem, kam mierite. A ozval sa Ali Brezovský s vlastou, máme tu pesničku, láska, láska, neláskava, zaspievate to tam. Zaspievali sme, vyhrali sme a tam boli Melania Oláriová, bola tam Bea Litmanová. Ano, legendy. Legendy, mm -hmm. garnitúry, ktoré prakticky, no ale nakoniec bolo to, bolo to parádne a e, do dneska, do dneska e, viem, že mali, ja som mal obrovskú spoluprácu napríklad so Zorom Lavrincom, La, ano. E, Lavrincom hej. Áno, on aj ako textár bol zaujímavý ano. pre Janu Kocianovú, toho dosť no, napísala pre ďalších, ale on aj ako herec bol úspešný. Áno, no a potom veľmi som si rozumel s, Milan, s Milanom Talajom, uh mhm. -huh. s tým sme, no, tak to bolo to obdobie veľmi dobré, lenže ja som už potom, Vlado v Bratislave, začal sa mu e, výrazne zhoršovať ten jeho zdravotný stav, nevidelo sa čím. Zistilo sa, je, to, je v tom alkohol, hm. čo bolo veľmi zle. Pre vás to bolo prekvapenie? Pre mňa to bolo trošku prekvapenie, lebo Vy ste ho pokiaľ, nevideli. sme, pokiaľ sme boli spolu, absolútne nič. Hmm. Ešte tak maximálne čaj e, s rumom na nejakej chate, ale to bolo všetko. A zrazu sa len dozvedám, že Vlado je na protialkoholickom liečení v Červenom dvore. Hm. A čo bolo zase tiež nie, nezaujímavé, na jednej izbe e, s Rudolfom Roklom. Klaviristom, klaviristom od Karla Z, go, z gotovej uh mhm. -huh. kapely. A keďže E, nemali čo robiť, tak tam zložili paródiu alebo parafrázu na ódu na radosť s <laughs> podtextom pre tých vylieče, akože vyliečených. Áno. E, dodneska sa to vraj spieva, mám to od jedného, e, ktorý zažil celú, tú, celú túto anabázu v tom liečebnom ústave. No a God mal vystúpenie myslím v Nemecku a potrebovali Rokla nutne, tak tam bolo treba podpísať za ňo revers. a prišiel pán Štajdel a e, Rokl mu vraví, má tu kolegu ze, ze Slovenska, výborný spevák, má ti kopu nahrávok a toto, len vidíš, sme na tom stejne. Mm. No, tak Štajdl bol taký gavalier, mu vraví, pane Oravče, ja som niečo od vás slyšel, ak prestanete piť aj s Rudolfem a budete sekať kázeň e, abstinenskú, hej, ja vás zoberem k nám do súboru. A Vlado vedel, že v žiadnom prípade sa nebo, nemôže zaručiť, že to dodrží a neprijal túto ponuku, mm, čo, čo ho veľmi mrzelo a e, to protialkoholické liečenie mu vôbec nepomohlo. Mm. Uh, už sa z toho nikdy nedostal. Už sa z toho nedostal. Prakticky uh, to, čo bolo hlavné, že sa to podpisovalo pod jeho psychiku a zdravotný stav. Hmm. Spomínali sme toho Ivana Krajička. Áno. Mal s ním veľmi nepríjemný výstup, preto sa Vlado nikdy nedostal do repete. Mm -hmm. Vo zvolenie... Tak repete ono bolo v podstate v 90 rokoch, tam bola skôr diskotéka pre starších a pokročili Áno, ale... v tých 80 rokoch ešte. Ale ani jeho, pe e, teda pesničky, no, áno, no, lebo prespievali... Tam kde, bol Otto Vajter, mám pocit. Hej, Vaj, Vajter, áno, áno. Vajter ma vyzval pri jednom vystúpení vo zvolenie, že tu niekde by mal, spieval v Dome kultúry u nás, áno, tu by mal niekto sedieť v sále, ktorý s Vladom spieval tú pesničku Nemám auto, nemám motorku. Ak je taký geroj, nech príde sem na javisku. Prišiel som na javisku. A, a ten, tú terciu tam spievala tá jeho nebohá kolegyňa, teda manželka. Tak som to odspieval, velikánsky potlesk, tak sme ešte asi tri alebo štyrikrát e, išli na nejaké vystúpenia a bolo to také že prekvapenia, že, zjali, že ma vy, vyzval. Zo spontánnosti no. vznikla tradícia Takže, trošku. Áno, no bolo to, bolo to také smutné nehutné. Dokonca potom Vlado utekal z domu, e, rodina vôbec o ňom nevedela, kde je. Kvôli tomu alkoholu. A kvôli tomu alkoholu. Mm. Zistilo sa potom nejaký pán, e, predávač alebo vedúci nejakého obchodu tu v Banskej Bystrici zistil, že chodia okolo jeho obchodu e, s Ivanom Palúchom. Tak Ivan, Ivan Palúch prich, Bajaja, prichýlil ho mhm. tu dlhšiu dobu mm -hmm a mama sa spojila s tým pánom vedúcim tej predajne, išla v ten moment, kedy oni zvykli chodiť na tie prechádzky a vtedy ho odchytila po troch týždňoch e, vlastne sa e, Vlado vrátil domov. Mhm. No a to už bolo v období, kedy naozaj mlel z posledného, dostal od Čobeja e, ponuku na bystrické zvony, aby ešte mohol dačo odspievať a vlastne naozaj to bol aj taký vlastne záver tejto kariéry Vladovej, kedy odznela e, tá piesen Diskotéka pod bránou, mm -hmm. ktorá je veľmi, veľmi aktuálna ešte aj dnes. Práve sa divím, to je taká diskotéková pesnička, ktorá sa kľudne môže hrať aj dnes a nikto by nevedel, že má toľko rokov, hoci bola napísaná v tých 70 -tých rokoch. No, Ale máme tu aj tú vašu spomienku na Trenčianské teplice. Ja aj tú lásku, tú, lásku. Tú dychovku. Áno, tak prosím. Poďme si vypočuť dychovku vo vašom podaní spolu s vládom. Nech sa... Tak už to v životě chodí, z lúbosti smútok sa rodí,

mě láskavá, pre teba som málo spal. Láska, láska, už dejiná, viedol sa pre teba boj. Ja si však poučím za svoj klobúčik dám a ahoj. Nuž čože, veď to zastáva, nechceš ma, no márna sláva. Nebudem pre teba smútiť, zúfať, nie si ty ešte tá pravá. Nebude pre teba smútiť, zúfať, nie si ty ešte tá pravá. by ťa čert niekde vzal. Láska, láska, neláskavá, pre teba som málo spal. Láska, láska, už dejiná, jednou sa pre teba boj. Ja si však púčim za svoj klobúčik dám. Vlado Oravec a dnešný host Marian Kološta v pesničke s dýchovou hudbou e, Bratislavskej posádky. Áno, Bratislavskej po... <laughs> posádky, pán Galovec to dirigoval. <laughs> No a... Taká raritná nahrávka. Áno, pán Con si nás veľmi oblúbil áno. a e, pozval nás do jedného veľkého projektu celoslovenského, pre, pamätníci budú vedieť, pre brigády socialistickej práce, hmm. kde sme chodili dve generácie E, s takým programom, kde táto posádková hudba nás doprevádzala a boli to také generácie, ako v tej prvej, tú staršiu zastupovala ako som spomínal, pani Oláriová, Litmanová, Karol Vlach, Gita Magulová, Ivan Stanislav. No a tú súčasnú potom popri Vladovi ja Miroslav Ličko, Eva Mária Uhríková, Ivan Popelár, Tibor Lenský a ďalší. Mm. Mali sme obrovský úspech, vtedy to e, ešte navyše aj e, moderoval Dušan Jamrich Herec, ako člen, ako člen uh, ASUTu. Uh mhm. -huh. Takže celý program bol veľmi, veľmi dobrý a bolo to také mohutné. A keď sme už pri tom, tak Vlado potom eh, k týmto klasickým svojim veciam naspieval ešte kopu dýchoviek. Napríklad Kalo, Karol Elbert mu dal skladbu Jozefína, Čobejo Valčík eh, Vrátim sa rád, či Lučná polka Tomáša Sajdmana a Tomáša Janovica. E, potom je to polovnická pieseň Alexandra Karšaja a kopa ďalších ľudoviek, takýchto dychoviek. Áno, a nemal problém prejsť z populárnej do dychovej hudby, lebo predsa len to už bola hudba viac pre takých skôr narodených. Nepo nehovorím, že to nepočúvali aj mladí, ale aj tak, no, v 70 rokoch dychovka chcem povedať, on to, on to celé vnímal ako recesiu a, a, a bol, bol šťastný, že, že jednoducho e, boli to také <laughs> veci, že a toto ste mali koľko v šuplíku, že vám to nemal kto naspievať. No dajte, ja to zoberiem, hej. A, tým, tým pádom vlastne tí, tí autori, ktorí dodneska e, nevedeli, kto im to bude interpretovať, boli šťastní, že to majú takto no. a nakoniec to malo aj veľký úspech. No. Lebo viete, to sú speváci, ktorí nech zaspievajú čokoľvek, tak sú uveriteľní. Áno, áno. A mám ano. pocit, že on taký bol. Áno. A to sme sa potom presvedčili po predstaveniach, keď sa e, e, rozvírila nejaká debata alebo beseda. Tí ľudia sa spýtovali presne aj na toto. A vy takýto mladí, a prečo <laughs> ste sa vydali aj na takúto, na takúto dráhu, že aj dýchovku spievate? A e, vraví, viete čo, nie je to o peniazoch. No, ale keď to nezaspievam ja, tak to zaspieva tak niekto druhý a Áno. ten tie peniaze zobere. no, <laughs> tak aj, aj takáto logika vtedy panovala. Tak... Mm. No ale dotkli sme sa tej nešťastnej alkoholovej tortúry a nedávno v kinách teda išiel film o Karolovi Duchoňovi, Áno. ktorý tiež rozdelil divákov na dve časti. Tí eh, mnohí fanúšikovia sa búchali do hrude a tvrdili, že Karol takýto určite nemohol byť. A keď aj bol, prečo ste dodali ako dominantnú tému celého filmu? Vy ste ten film videli? Videl. A čo hovoríte na to? E, uspokojil vás zo strany e, diváka, fanúšika Karola Duchoňa, že sa tam bolo možné dostať aj k pesničkám a vadilo vám, že sa to postavilo na tom alkohole, alebo ani nie? Vadilo, ma, vadilo mi to veľmi, lebo on bol v prvom rade veľký spevák. Ja mám osobný zážitok, obrovský zážitok s jedným boomom, ktorý sme e, bohužiaľ s ním zažili, mm. keď sme išli na jedno mládežnické podujatie hrať a on vtedy koncertoval vo zvolenie a my sme nakladali aparatúru, ktorú sme mali zloženú v Dome kultúry. Chlapi, kde idete, ahojte. To hovoril Karol Duchov. Karol. Uh mhm. -huh. vrejme, vieš čo, e, e, nedal e, smerom na Krupinu v jednej dedine hráme mládežnícky ples. Hej, a te, te, na Krupinu, no dobre, počúvaj, no tak možno okolo, hráte dáke moje veci v repertoári, máte dačo, no jasné, máme aj 4-5 veci od teba. No možno prídeme, tak nedívte sa, ak tam dobehnem. A my sme <laughs> jedným, A on za to nič nechcel, jedným, dnu, jedným uchom dnu, druhým von, hej, a bolo okolo 11 hodín večer, dvere sa otvoria, Karol prešne tam, počul som muziku, hneď som vás našiel, <laughs> dobre, odspieval, všetci prekvapení, lebo to nebolo nikde na plagátoch, no, že sa on tam zjaví, hej, no, ale odspieval asi tri alebo štyri veci od stola k stolu, hej, s Kamaráti, si, s nami si musíš, mm -hmm. no, a mali sme, o nikomu vo zvolenie nepovedal, kde ide, a hľadali ho. Hľadali ho. Mm. Spali v polane, no potom e, nevedeli sme, čo s ním, prišiel takým krásnym veľkým bielým Mercedesom, tam sme ho usadili a začali sme volať recepcie vo zvolenie. No jasné, Ježiš Maria, tak kde je to? Tak sme im vysvetlili, kde prišli. Museli si prísť pre ňo. Mm. No ale bo, bohužiaľ, len on za to, a nevypil veľa, nevypil veľa, len už to bolo tak, len ako spevák bol neskutočný. No bol? ale aj Vlado bol spevákom, ktorý má za sebou výnimočnú cestu interpreta a teraz si predstavte, že by o ňom vznikla e, filmová verzia a tiež by to bolo postavené napríklad na tom nešťastnom konci. No to, to by mi veľmi vadilo hmm. a tak ako mi to vadilo aj pri Duchoňovi. Ako ale... netvárme sa, že to nebolo, bolo ale, to. ale postaviť to na tom tiež je smutné. No. E, je tam aj, mňa sa aj spýtovali, e, vieš ty, čo to mohlo, čo, čo mohlo vlada doviec k tomu, že skončil tak, ako skončil? No, Vlado mal kopu rozrobených vecí, mal kopu dohodnutých termínov hej, e, zmluvných, ktoré boli viazané jednak finanč, finančným príspevkom, ale aj trestom za nesplnenie podmienok hej, a jednoducho nestíhal. Mal toho veľa, lebo medzi tým prišla taká ponuka, také hostovanie, taká súťaž, odbial a z toho psychicky mal problém mm. a, a, riešil, a riešil, to, a riešil to týmto. Toto mm. bolo, to, no a ja som už nerobil nad ním, e, e, ne, nemal som ho teda pod palcom a tým pádom vlastne to dopadlo tak, ako dopadlo, no. Mm. A kapela, ako sa na to pozerala? Lebo tak predpokladám, že aj muzikanti vnímali, čo sa deje okolo. Áno. Vy ste vlastne mali akú kapelu? Kde ste to no, mali, myslím, ako skúšobňu? Aha. Takto, my sme e, s kapelou, ktor s ktorou som ja hral a pôsobil, e, v tej Vlado nehral, ani nespieval. Uh mhm. -huh. Ale e, mal e, vynikajúcu kapelu v Žarnovici a e, ten muzikant sa z hodovokolnosti volal Peter Žarnovičan <laughs> jeho manželka tiež spievala a bola tu vysokoprofesionálna kapela, ktorá hrávala väčšinou v zahraničí Uh mhm. -huh. Takže e, pr profíci, e, raz som s nimi, raz som s nimi bol na, nie, na jednej akcii ešte v Krupine, na nejakej svadbe, bol tam aj Milan Talaj, takže sme si vtedy tak zaspomínali, ja som si s Vladom dačo zaspieval, Talaj si ešte aj zahral, takže e, boli to také celkom príjemné veci, len e, s nami e, už chceli sme urobiť kapelu ten orchester, ktorý sme mali zložený na tých dedinkách, bol veľmi dobrý. Len už potom k tomu nikdy nedošlo. Mm. Dokonca bol rozrobený ten muzikál, čo sme e, chceli robiť. Ani, ani k tomu sme sa už potom prakticky nedostali. No. A posledné stretnutie s ním, vaše? No posledné stretnutie s ním bolo také, že sme Mm, no vlastne ani, ani neviem. Teraz, keď tak rozmýšľam, tak viem len, že v noci, v noci sa mi ozval telefón mm, nejak mm, okolo štvrtej som sa dotackal a pani Oravcová mi oznámila e, Marian Vlado je po smrti. To bol ten jún 84. To bol ten jún 84 v niektorých materiáloch je uvedené, že zomrel v Banskej Bystrici, uh mhm. -huh. nie zomrel v, v Dubr Dubravke, v uh mhm. -huh. Bratislave a s, není to celkom isté, ale viac menej možno svojim pričinením. Že by sa sám no, už nech... to tak nezvládal. Vyzerá to tak. Uh mhm. -huh. Vyzerá to tak a je to, je to veľmi smutné. Mňa to, mňa to zaskočilo teda nadmieru, lebo vlastne uh, bolo to také obdobie, kedy človek čakal, že, že sa posunieme niekde vyššie, no a hneď po ňom aj Karol Duchoň, aj kostoláňová. hej, to boli také mm, šoky, že takíto speváci podchádzali. V mladom veku, no, Eva v 75. ešte, ano, mala ano. tých 32, Áno, a, a Karol Duchoň, v 85. 85. Áno. Akurát bolo teraz 5. Mal, teraz 5. bolo 40. výročie odchodu. Áno, no. áno. No. No, takže e, vravím, vďaka tomu, že čo ja viem, ten Robokazík, Vajter, Mirka Brezovská, Salko a tieto kapely e, živia tieto piesne ešte mm -hmm. ako tak v tých hlavných zostrihoch alebo v takých repeťackých e, hitoch. No a e, čo ma teraz dorazilo posledne, e, tak umelá inteligencia si <laughs> zapracovala na Vladových čerešniach. Áno. No a autorské práva sem, autorské tam, urobila svojskú verziu e, a ak to takto bude pokračovať, tak to bude... Chcete z nej kúsok pustiť? Máme? No máme, tak, máme. Tak... <laughs> Nech poslucháč vie, ako umelá inteligencia pracuje s odkazom Vlada Oravca. Tak aspoň kúsok. Nech sa páči. ale originál je originál, to samozrejme mnohí, ktorí poznajú túto verziu, tak asi k nej budú mať vždy bližšie, tak aspoň pár tónov z tejto skladby. Len čo včera skončila sa škola, môj bratranec hneď na mňa zvolá a malej porade zamier čerešňach boli sme. Vetrí spievať čuli sme. Jeho hlások tak tenký. Čerešne, čerešienky. Na čerešňach boli sme. Vetrí spievať čuli sme. Zdali sa nám nádherné susedovi čerešne. No presne tí istí autori, ako v prípade našej pesničky na začiatku, Jozef Pavlovič, textár a Librezovský autor hudby, sú podpísaní aj pod touto skladbou a my sa pomaličky teda dostávame do finále nášho dnešného spomínania na Vlada Oravca, keď počúvate po rokoch tie pesničky. Čo to vo vás vyvoláva? E, e, ja mám stále dojem, ako keby bol Vlado medzi nami. Hm. E, ja som stále s ním, ja vidím, ako tam sedí na tom našom gauči, ako šantíme pri jeho klavíri, ktorý je dodnes na tej MDŽ hore. Pani Oravcová, jeho mama ešte stále žije, má vyše, myslím, 94 alebo koľko rokov, takže je stále hrdá na ňo a keď viem, že tá celá rodina tam bola obkolesená, my sme tam šantili, ja som imitoval uh, Františka Krištofa Veselého, tie uh, jeho uh, evergreeny a Vlado hral a tvorili sme potom, za hodinu bola vytvorená nová pesnička Vlado, ja si dačo z toho pamätám, zapíšem to, ty sprav k tomu texty, takže takto sme šli a ten Vlado je stále, vlá, stále je so mnou a keď si na tie epizódy spomeniem, to je len malý útržok, čo, čo sme tu pospomínali, to bola hrúza. My sme prežili, ja neviem, ako, ako bratia. Mm. E, dokonca po takých akciách ako medzinárodný výstup na Rysi, tam sme boli spolu e, turistické... A on bol na vrchu? Zrazi, áno, áno, áno, <laughs> bol, bol. No takže e, to sú neskutočné spomienky a e, tak na keby sa nehrá, ale keby mal dnes tých 72 podľa vás, aký by bol? Bol by o ňoho ešte záujem ako ospeváka? Ja som presvedčený, že Vlado by si našiel cestu, hmm. ako by aj v tých rokoch E, e, ako 50-tník, 60-tník. Doká dokázal by nájsť si cestu, ako uspokojiť aj túto generáciu, ktorá je momentálne. Hmm. Ja, on, on bol špekulant, jednoducho hmm. uh, jemu, jemu nebolo treba veľa len naškrtnúť a dokonca vždy ho kopla tá múza tak, že uh, dokázal uh, upliesť uh, bič, akože z ničoho. Áno, aj z toho hej, zvy, ako sa zvykne ano. hovoriť. Však napokon budeme tu mať ešte jeden dôkazový materiál. Nech nám je odpustené, že nemám auto, nemám motorku, si nevypočujeme, ale máme k dispozícii. Ale tá záverečná skladba, ktorá odznie, mám pocit, že je asi najvhodnejšia, lebo má názov Nezabúdaj spomínať. Čo ona, k nej povieme? Áno, ona je, to, ona je to skladba práve pripravená pre ten spomínaný muzikál, kde sme mali hrať dvoch tulákov, hmm. ktorí sa e, prakticky stretnú e, a len tak z recesie pri nejakom ohni e, e, zaspievajú a zrazu tí ľudia z, celé, z celého toho okolia sa okolo toho ohňa zbehnú a majú oni obrovský úspech, tlieskajú im a potom po skončení tejto piesne jeden z týchto dvoch tulákov umiera. No, takže potlesk nás e, zbudí ľudí, ale v podstate e, to, to je taká milá spomienka a mala to byť záverečná pieseň toho, fe, toho e, nášho muzikálu. Tak bude aspoň záverečná pieseň toho nášho spomínania. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli o ňom porozprávať, lebo je to taký vzor aj pre dnešnú mládež, aj keď nie, samozrejme tým jeho záverom a tými vymazanými známkami <laughs> z toho vysvedčenia, ale určite by sa tam našli aj momenty, ktoré by boli hodné nasledovania. Ako muzikant, ako multiinstrumentalista, ako skladateľ, ako spevák e, a šťastie aj ako kamarát a človek, E, by sa určite nestratil ani dnes. A čo, kto dneska nemá chybu? Všetci no. máme nejaké chyby. A, má ich suchý, má ich, neviem, kto to vravel, e, že, že každý máme, tu myslím, Stano Štepka mal taký, takú prúpovidku. Áno, v Radošincoch. A e, tým pádom vlastne to berem a je, je veľká škoda, no, že sa Vlado nedošiel tohoto obdobia a možno by e, zazneli z rádia aj súčasné hity a divili by sme sa, že taký detko dokázal niečo také stvoriť. <laughs> tak sa tiežme aspoň z toho, že tu bol a že tu máme také výsledky, aké nám tu po ňom zostali. Ďakujem aj ja za pozvanie a som rád, že sme si mohli takto spoločne zaspomínať. myslej na život biedný. Snáď aj chceš, nemáš síl skončiť hru. Aj keď viem, že si ju hrával rád, je čas Zasl deň a s ním sen posledný. začať novú hru. Dozrie čas, otlesk za z nás budí ľudí. Priateľ môj, tichý zbor chor spieva, zve nás smutný zvon jeho tón doplní. Nezabúdaj spomína slzí pár až jar. Osud drámu pre nás písa, život hrá. ನೋರು